ऐं जड॒हिं खेसि ॿी तरह हीअं परखींदो आहे जो मथुसि रोज़ी तंग कंदो आहे त चवंदो आहे त मुंहिंजे पालण हार मूंखे बेमानू कयो